Hette sela to har match Non, meren. Nan tje dat, trau djelo mus do bir. Bleja tje dar vel droet doch? Nan, a drej dar non tje tavei dan du supporterion. ur supporter yon. Oui, tje da ber de ognese? Nan, a neuron tje na for na bral gud tje Bon, han du haner lorodin. yont, han Ya sur, iner ne changea na mei bar foot.